nova. Caso crês, vem. Ela me quer, mas ela nunca tá na sombra. Dividir a vibe, nem precisa do Colômbia. Mas quando eu trago a brava, ela entra na onda. Se ela fumar, fica chapadona. Ah, gente se encontra. É fogo na marihuana e toma, toma, toma. Quer ver o Cris, né? Pensou que não ia ter aquela melodia calminha? Então toma. Uou, mulher, sei que tu tá com vontade. Maldade, se olhar quando tem fogo. Foda esse teu jeito louco, saindo do banho, aberto mais um boldo. Começa tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Muito bom. Essa menina é mó pressão. Tá vendo com disposição e fogo, começa a prorrogação por cima que ainda tem muito jogo. Desce um pouco mais e virar de costas. Rebola pro pai, disso que tu gosta. Desce um pouco mais e virar de costas. Rebola pro pai, disso que tu gosta. A gente tava tentando se ver, mas os horários são diferentes. O bom é que quando acontece ficar de verdade, o bagulho envolvente. Ah, quando a gente se encontra, é fogo na marihuana e toma, toma, toma. Ah, quando a gente se encontra, bate forte o desejo e a saudade volta. Ah, quando a gente se encontra, é fogo na marihuana e toma, toma, toma. Ah, quando a gente se encontra, bate forte o desejo e a saudade volta. Quer ver o Crespo? sing.